Gestoi helpas alla cerbo ce lernado. Sen corpo, la homa cerbo estus signife mal pli saggia. Ciel la corpo subtenas la cerbon ce pensado ca lernado, tion montras studaggio. Lautio, gestoi helpas se oni volas en memorigi vortoin la activigo de la nervo conductiloi trans efficas gis la muscoloi de la bracoi. Tio signifas che ocasas pli faciligo de lernado se oni lernas nozioin cune cun movigioi, clarigas cognopsicologino psicologino e la Universitato de Linz. Normal case, oni exemple lernas acetoliston au vortoliston sen parto preno de la corpo, legante gin plur foie ambau directe, cae oni provas en memorigi la unuopain vortoin. Se oni cun nodas tamen la unuopain vortoin cun movigio, tiam oni lernas ilin pli bone, cae forgesas ilin pli mal rapide. Nome tiam cunch du memor sistemoi por la tasco tiu por la scio, tio estas la declara memoro, cae tiu por la povo, la proceda memoro. La declara memoro generale competentas por vortoi, nomoi, listoi cae factoi. Ciel lernantoi ce vortaro testo, cae plencresculoi ce accettado en superbasaro ofte suferige spertas, necessas fortai clopodoi ce parcherado, cae tamen tio malgrau tio ne estas tre fidinda. Oni forgesas rapide cae facile, cion oni provis memorteni per nura mensa activezzo, clarigis la psicologino. Se la proceda memoro encialtigas, ce lernado, exemple, se oni plenumas movon, cune cun la vortoi cae factoi, tiam oni atingas pli altan produktivon de lernado, cae malaltigon de la forgesado, si diris. formoi kiwi estis procede lernitai, tendenzas mal pli al malapero. Tial, lausci, oni dum jardecoi ne mal lernas exemple la bicicladon, nagiadon, cae skiadon, Ec se oni intertempe tutte ne estas plenuminta tiuin activetsoin. Por la concerna studaggio quiu aperis en faca magazino, la test personoi devis en memorigi plei diversa in vortoin lau malsamai manieroi. Nur helpe de listoi, cun presentitai gestoi, au che la test personoi mem plenumis movon cetio pli poste la esploristoi montris al ili la vortoin ancora foie, cae constatis per observado de la ocul movoi, ciam la test personoi re ec conis la vortoin. Crome, ili monitoris eblan activigon de muscoloi en la subai bracoi per tiel nomatai mio pendoi. Tio estas specialai brac pendoi, kiui registras la electran activezon de muscoloi, electromiogramoi. depende de tio, ciu temis pri concretai agioi kiel maschino, papero cae monumento, au pri abstractai nomoi kiel tendenzo, triumfo cae malanonso, la esploristoi povis mesuri muscolain activezoen cetiui vortoi ciuin la test personoi estis en memorigintae cune cun mem plenumita gesto. La eccono de la vortoi causis do en tiu caso muscolan activetson for de la cerbo. La corpo lautio havas grandan contribuon por la cogna proceso, scribis la esploristoi. Oni nomas tiun fenomenon en corpigo. Tio signifas che niae mensae capabloi, inter ili niae memoro, estas cunligitai cun corpai basigioi, diris la psicologino. Se oni plenumas dum morto lernado gestoin, se oni perceptas per flarado odoron, au se infaneto per siae gamboi cae per la corpa mov apparato lernas iradon, tiam la motora informo estas parto de la lerna reto, tiu teso pri encorpigo staras en contraudiro alla malnova teorio de René Descartes cae de aliai grisai eminenzoi che menso cae corpo estas stricte separendai. Tio tamen estas mal realaggio. Agi lautiu teso estas contrauproductive. Se oni pli tio estas des pli malbona, char la declara memoro iam comensas malfortigi ecte la dudeca vivo iaro, clarigis la esploistino.